desgraçada, bagunceira, desgraçada, bagunceira. O R7 que te pega e hoje tu toma canseira. O GW te pega e hoje tu toma canseira. Bem novinha rebolando nessa brincadeira nova. Bem novinha rebolando nessa brincadeira nova. Sente e prende. Sobe, solta, sobe, solta, sente e prende. Sobe, solta, sente e prende. Sobe, solta, sobe, solta, sente e prende. Sobe, solta, sobe, solta. Bem novinha rebolando nessa brincadeira nova. Sente e prende. Sobe, solta, sobe, solta, sente e prende sobe, sobe, sobe. Bem novinha rebolando nessa brincadeira nova. Uma rabeta desgraçada, imagina ela pelada, só que eu nem falo nada. Não. Guardo tudo em pensamento, imagina no momento só pra dar uma botada. Oi. Peru, que elas querem querem, elas querem, elas querem. Oi, eu faço levantando pra sua puta. Oi, eu faço levantando pra sua puta. Oi, eu faço levantando pra sua puta. Time to, time to. bagunceira, desgraçada, bagunceira. O R7 que te pega e hoje tu toma canseira. O GW hoje te pega e hoje tu toma canseira. Bem novinha rebolando nessa brincadeira nova. Bem novinha rebolando nessa brincadeira nova. Sente e prende, sobe, solta, sobe, solta, sente e prende. Sobe, sobe, sobe, sobe, sente e prende. Sobe, sobe frente. novinha rebolando nessa brincadeira nova. Sente prende, sobe sol, sobe sol, sente prende, sobe sol, sobe sol. Bem novinha rebolando nessa brincadeira nova. Uma rabeta desgraçada, imagina ela pelada, só que eu nem falo nada. Guardo tudo em pensamento, imagina no momento só pra dar uma botada. Oi. que elas querem. Peru, que elas Oi. querem. Peru, que elas querem. Peru, que elas querem. Que elas querem. Oi. Querem, que elas querem. Oi. Oi, a voz de volta, eu posso a puta. Oi, a voz de volta, eu posso a puta. Oi. Oi, a voz de volta, eu posso a puta. tá na piru, tá na. peru. Hum, hum. Toma peru, toma peru, toma peru. Sente prende, sobe, sobe, sobe, sobe, sente prende, sobe, sobe novinha rebolando nessa brincadeira nova. Sente e prende, sobe sol, sobe sol, sente e prende, sobe sol, sobe sol. Bem novinha rebolando nessa brincadeira nova. Uma rabeta desgraçada, imagina ela pelada, só que eu nem falo nada. Guardo tudo em pensamento, imagina no momento só pra.